بسم الله الرحمن الرحيم أشهد أن لا Biz Resul akram kıblimizdir Mekke harem, beyat verdik jihod üçün, Rabbimiz kıl sabit qadam Türkistan İslam Partisi İslam Avazi Radyo Ağılçı bölümünden ağılçımızla başlayımız. Rabbimiz Resul Ekrem, Rabbimiz dur Mekke peygamber bu cihat üçün. Rabbimiz kul sabit kadem, imanımız Resul Ekrem, Rabbimiz dur Mekke peygamber bu cihat üçün. Rabbimiz kul sabit kadem, ulug' robbim sango hamda shirlar bilan makon berdim sodiq iymon erkaklarga qaytilmoqqa imkon berdim turkiston musulmonlarini qo'ldan ketgan izzatimiz islomiy xilofat davriga yetaklash uchun ularni jihod ibodatiga qiziqtirish xalqarodagi to'g'ri manhaj asosida ilib berilayotgan jihodiy faoliyatlarni ularga aynan tasvirlash mujohidlar bilan umumiy musulmonlarning qalbini bog'lash xalqimiz mahrum qilayotgan islom da'vatidan ularni oziqlantirish hijrat, jihad va shahidlar izlaridan keng xalq ommasini xabardor qilish, tavhid bayrog'i ostiga jug'ilib, kufrga qarshi kuch to'plash. Kufrning islom ummati ustidan yurgizayotgan oshkora va yoshirin siyosat tuzumlarini fosh qilib, musulmonlarni uningdan ogohlantirish qatorliq mazmunlarni o'z ichiga olgan haftalik anglitishimizni diqqatingizga sunamiz. Kıtılmakka imkan berdim Ulug Rabbim sana hemde Şırlar bilen makan berdim Sadık iman erkeklerge Kıtılmakka imkan berdim Girelişi أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى assalomu alaykum aziz qarindoshlar va hamshiralar assalomu alaykum aziz qarindoshlar va hamshiralar sizlar bilan radio to'lqinlari orqali ko'rishganligimizdan xursandmiz bu qatimliq radio olishimizni mujohid abdul karim va mujohid Osman Batur'un yetekçiliği de elip varımız. Bugün Hicriye 1935 yılı Muharrem'nin 24 günü peşinde. ya'ni Miladiye 11 ayının 28 günü. Tövende Muharrem'nin 17. günüden 24. günü gücü bolğan ağılçımızın huzurunlağı sunumuz. sizlarga bu haftalik anglatmoqchi bo'lgan sahifalarimiz tovandagicha oltishimizning siyrat qismida payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning tarixi o'qib berildi islom ummatlarining balki butkul insoniyatning oliy rahbari muhammad alayhissalom yaxshi odat psixik kamolat, makarim axloq, esil fazilat va oliyjanob xislatlarni shu darajada o'zlashtirgan ediki, u borliq aqsoyar qalblarni o'ziga magnitdek jalb qilib olgan edi. Kishilar uning uchun jon fido qilishga tayyor edi. Anlatışımızdan İslami davet kısmında Mücahit Braderimiz Abdurrahman Gazi'nin şeytanın kıltakları doğrusulki davetini huzurunla sunumuz. yana bir xil taxmin qo'ydi ekan sen hijrat qilamsan hijrat qilsang zimining qolib qoladi ayol bolalaring qolib qoladi erishgan nom obro' huquqlaring qolib qoladi mol dunyolaring qolib qoladi mahalla urf tuqqan hammani yodimizga solib yanicha muhojir degan shu yurgan siringdan qayoqqa haydab shu yoqqa mangadigan bir otga o'xshash deb ruhimizga hujum qiladi ekanda shayton har qaysimiz qarindoshlar ijrat qilib boqdiq rasasilar kelgan har qaysimiz shayton shu hujumlarni qilgan demakchi bu shayton payg'ambar sallallohu alayhi vasallam dedi hijrat qilmoqchi bo'lgan kishini yo'lda o'ltirdi ekanda islom keltirmoqchi musulmon bo'lmoqchi bo'lgan kishini yo'lda o'ltirib mag'lub bo'lgandan keyin yana voz kechmay hijrat qilmoqchi bo'lgan kishini yo'lda o'ltirib yuqorida vasvasalar qildi oltishimizning islomiy she'r qismida sham diyoridagi jamoatimiz a'zolaridan bir birodarimizning qani erkak himmati nomli nashidasini huzuringlarga sunamiz Yürek anda arata kay Müslümanlar zindanda Müslim ehler ahzar bilen Feryakila pinhanda Lalisi şu ölüp geçsem Yaşıvan din ulusda erkak yo'q ummetimda yakisa bor iymonda Anglitishimizning shahidlar izlari qismida shahid birodarimiz Jabir rahimaullohning islom ummatiga qilgan nasihatini huzuringizga sunamiz. 1 milliarddan ortiq musulmon degan shu musulmonlar bu cihat meydanda net onun ming yo chiqir yo chiqmaydi. Mana mushundan ko'rib olishni bu hidoyat bu olloh buni imkonlaydigan shu tavhididiki shu turkiyadiki vatanlikni demaydilar vatanliklar o'zimiz bor deydi biz borolmaymiz deydi vatanliklar endi ma tavhididiki turkiyadagi shu katta olimlarimiz ular nimada endi shularni o'ziga tutib bir o'zini o'zi bir fatvoqilar o'ziga tutib bir fatvoqilar endi shular shuni to'g'ri deb biladi biz alhamdulillah Allah bizden aşın doğru tapmaydıganlardan yaratıb şu özünün şu bir kesiminde özünü dinni üstün kılgan bir kesiminde şu saptıkta şu saplardan kesin Allah çok şükür radio anlıqıçılarımızın yürek sadaları sahifisi de bir radio anlıqıçı biradırımızın yürek sözünü huzurunlağı sunumuz. Qene amisi birodarlar belimizgi iman kəmirini mahkam bağlaylı. va bo'shashmasdan oshu shahid va mujohid qarindoshlarimizda kofir va munofiqlarni yer tishlatish uchun otlanayli. Shu qarindoshlarning sepiga berib qatlaylikki, kofir munofiqlarning sepida o'zimizni bilmasdan turib qolmayli. Oxirida xalqaro va rayon xabarlari. في الأسماع سحرا والعدا ترنو إليه تبتلي حقدا وقهرا أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى Aziz radio anlıqçı qarindoshlar, diqqatinglar payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning tarixida bo'lsin. رسول qatma qayg'u alamlar. Qayg'uluq bu ikki ish bir qancha kun ichidala yuz berganlikdan Rasulullohning qalbida dard alam tuyg'ulari ixtiyorsiz yalqinjab ketdi. Uning ustiga qavmi jamoat tarbidanmi qatma aziyat kulfatlar kelishga boshladi. Ular Rasulullohga Abu Talib hayot vaqtida qilishga petin olmagan askiliklarga əmdi cürət qılıdığan və yolsuz izə ahanət qilishdən təp tartmaydıgan bolub qaldı. Şuna o ғəm üstəgə ғəm tartıb, axiri onlardan ümidini üzdü və Taif ahalisi dəvətimki avaz qoşar, ya ki, mənə orun verib, bunların üstədən yardımda bolar, digən ümiddə Taifqa çıxdı. Lekin onlardan Rasulullohga panohlik beradigan yoki yordam qiladigan odam chiqmadi. Balki ular Rasulullohga Qurayshlar qilmagan askarliklarni qilib, qattiq tashnam berdi. Makka mushriklarining zulmlari Rasulullohga qarata mushundoq kuchayganiga o'xshash sahabelarga kuchaygan edi. Hatto Abu Bakr radhiyallohu anhu Makkadan hijrat qilib chiqib ketishga majbur bo'ldi. u habashistonga bormoqchi bo'lib barkul g'imat degan yerga borganda ibn dag'ni degan kishi panohligiga ilib makkaga qaytirib keldi ibn ishoq mundoq deydi abu tolib o'lib ketivdi qurayishlar rasulullohga abu tolib hayot vaqtida qilishga jur'at qilolmagan yomonliklarni qilishga petindi hatto bir badbaxt rasulullohning yuziga o'rishlab to'piq chashdi Rasulullah yuz ko'zlari to'piq milengen halda uyga kirgen edi qizlaridan birsi yig'lig'ach otasining beshidagi chang to'zan va to'p tumanlarni yuyib qo'ydi Rasulullah uningga yig'lamanglar qizlarim alloh taolo otanglarni o'z panohida saqlaydi aytdi u yana aralab abu talib vafot bo'lganga qadar qurayishlar menga mundaq askiliklarni qilolmagan aytdi bu yili Rasulullohning boshiga ana shundoq dard alamlar qatma-qat yoqqanligi uchun u bu yilni qayg'u alam yili deb atadi. Bu yil tarixda ham mushunam bilan tonildi. Rasulullohning savdiga o'ylanishi. Rasululloh mushu yili, ya'ni Bi'satning 10-yili Shavval oyida Zam'ining qizi Savdiga o'ylandi. Сәүдә әң дәсләп мусульман булган аяллардан булып, Хәбәшстанга кылынган икенче кытымлык хиҗрәткә катнашкан. Оның бурынкы эри Сәкран ибн Әмирму мусульман булган иде. Улар ər-xotun birgə hicrət qılıb çıxıb, keyin onun eri Əbəs zeminida yoki Məkkəyə qayıtıb gəlgəndən keyin qaza qılıb ketgan. Onun iddəti çıxqandan keyin Rasulullah onunğa xiridarlıq qılıb əmriga oldi. U Rasulullohning Xadijadan keyin tunji nikohiga olgan xotinidir. U bir qancha yildan keyin o'zining Rasulullohdan bo'lgan navbatini Oishaga o'tinib bergan. Sabr subatliq omillari. Mushu yerga kelganda har qancha kang qo'rsaq, savrchan odammu hayron bo'lmay qolmaydi va har qancha katta bilimli donishmandlarmu musulmonlarning savrchan chidamliqligini muncha yuqori pallaga ko'targan zodi qaysi omildu ular anglagan odam tini jug'uldab yuraklari zarda bo'ladigan bu zulm sizamlarga qandoq sabr qilgandi deb so'rashib qoladi albatta odamning ko'nglidan chiqmaydigan ashu savollarni nazarda tutib bu sabr subatliq va ajoyib chidamliqlikning sabab omillarini oddiy qilib tunishtirib o'tmoqchimiz birinchi buningdiki asosiy sabab musulmonlarning allohning bir va barliqqa keltirgan iymonining kuchliligi allohga bo'lgan tunishining haqiqatan chunqurligida edi chunki mukammal iymon kishilar qalbiga sinib kirsa tog'nimi ko'tarib ketalaydi hargiz yengillik va tantaklik qilmaydi bundoq kuchlik iymon va mustahkam iroda dunyoning jafo mushaqqatlari mayli qanchalik og'ir, chidog'siz, mushkul, qo'rqinchliq bo'lgan taqdirdimi, o'zining mustahkam imoni oldida ularning hammasini mazmut qo'pirilgan to'g'an va beton qal'alarni yiqish uchun kelgan kalkun suydiki ko'pik va lovlashdan iborat deb qaraydi. Shuning bilan u o'zi lazzatlangan iymon halovati, islom ishtiyoqi va mustahkam iroda istihkomi oldida aşu qiyinchiliklarning hech qaysisiga parvo qilmaydigan bo'ladi. Ko'prik bo'lsa etib tugaydi. Insonlarga foydali narsa ziminda qolib qoladi. Qur'on Karim surasi 17-oyat. Bu asosiy sabablardan boshqa yana musulmonlarning sabr va chidamliqligini oshiradigan bir qancha qo'shimcha sabablarni mu yakunlashga bo'ladi. 2. Uyushtirish kuchiga ega to'g'ri rahbarlik islom ummatlarining balki butkul insoniyatning oliy rahbari muhammad alayhissalom yaxshi odat psixik kamolat makorim axloq esil fazilat va oliyjanob xislatlarni shu darajada o'zlashtirgan ediki u borliq haqsuyar qalblarni o'ziga magnitdek jalb qilib olgan edi kishilar uning uchun jon fido qilishga tayyor edi rasulullohga berilgan yuqori kamolat uningdan boshqa hech qanday bir insonga muvaffaq bo'lgan emas u inovat obro'y dabdaba xayr xayrixohlik va asl fazilatlarda angdashsiz edi pat nomuschanlik pok diyonatlik vafodorlik va rostchillik samimiyatlik xayriyat yo'llarining jimisida hammadan oldin qatorda bo'lib, do'stlari, al-og'inilari, sabdashlari emas, hatto uni o'ch ko'radigan dushmanlarmi uning bu fazilatiga qoyil edi. Ular Rasulullohning eg'izidan chiqqan har qandoq so'zning amalda rost bo'ladiganligiga jazm qilishatdi. Bir qatim Quraysh kattaboshlaridan Qur'on Karimga ayrim-ayrim holda bir-biridan yoshirin quloq solgan uch kishi bir yerga jam bo'ldi ondan ularning bu siri oshkoralanib qoldi shuning bilan ularning biri abu jahldan umu ashu uch kishining biri edi Sen muhammaddan olgan narsalarga qanday qaraysan devidi abu jahl qanday qaraytdim biz abdumanaf jamoati bilan sharaf qo'g'lashdik ular mehmondorchilik qilib och qo'rsoqlarga taom bersa biz taom ular uloqsiz piyoda qolganlarni uloqqa mindirsa bizmi mindirdik. Ular xayr sahobat qilsa, bizmi qildik. Hatto baslashib, oxiri baygida barobar ketayotgan ishlarning misoli bo'lib qolavedik. Ular bizning osmon vahiyasini qabul qilgan payg'ambarimiz bor deb qopdi. Endi biz bu bo'shliqni qandoq to'ldiramiz? Azbiroy Xudo, biz uningga mangu agashmaymiz va ishonmaymiz, dedi. Abu Jahlning davomliq daydig'ini: "Ey Muhammad, biz seni yolg'onchi deganimiz yo'q. lekin sen elib kelgan ashu bir nimangni inkor qilamiz degandek so'z edi shunga Alloh buning haqida ular seni yolg'onga chiqarmaydi lekin zolimlar Allohning oyatlariga tanidi degan oyatni nozil qildi bir kuni rasululloh kabani tavob qilyotdi kofirlar har qatim o'tilig kelganda masxara va mazoq qilishib kulishdi shunga rasululloh ularga uchinchi qatim aylanib kelganda to'xtab turib ey quraysh xalqi men sizlarga bashinglar ketadigan bir ishni olib keldim dedi bu siz ularga qattiq ta'sir qilgan chig'i ularning eng aski deganlarmi rasulullohga chiroyli gaplarni qilib uning ko'nglini yasashga tirishdi quraysh kafirlari rasululloh sajdada turayotganda سۆگىنىڭ يېنىنى ئەكېلىپ ئۇنىڭ ئۈستىگە ئارتىپ قويغان چاغدا rasululloh ularga duoibad qilivdi birdilla ularning ko'lkisi to'xtab g'am qayg'uga asir bo'lishdi va o'zlarining endi cho'qim bir kuni halak bo'ladiganligini jazm qilishdi rasululloh abu lahabning o'g'li utaybiyga duoibad qilganda u rasulullohning bu duosining cho'qim tegadiganligini jazm qilgan edi Ахыр u Şamğa chiqqanda bir yo'lbosning o'zlarining atrofini aylanib yurganligini ko'rib, "Voy tova, bu Muhammad Makkani turib meni o'ltirgan bo'ldi" degan. Ubay ibn Xalaf daim Rasulullohga "Men seni o'ltirman" deb tahdid salatdi. Rasululloh uningga "Balki seni men o'ltirman inshaalloh" deydi. Uhud urushida Rasululloh uningga nayza urib, nayza rost tegmay qilib, uning gadgisini azroq sida qilib o'tgan edi. U Muhammad menga o'z vaqtida seni men cho'qim o'ldirman degan edi. Azbroy xudo u menga qattiq bir tukursim, men albat o'ldirib o'tadi deb yig'lashqa boshladi. Vaqaning tafsiloti o'z navbatida keldi. نهلنا منه شرعتنا وأعلينا به الشانا فلم نظلم ولم نغدر ولم نستعل طغيانا نهلنا منه شرعتنا وأعلينا به الشانا فلم نظلم ولم نغدر ولم نستعل طغيانا رسول الله Aziz radio anglagıç qarindaşlar, diqqətingizlər Abdurahmon Gazining da'vatida bo'lsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. Va alaykum assalom. Qırnaşlar imanlaşıb oturuş bizim imanımızı ziyadə qıladı. Anandan keyin qalblarimiz xotirjamlik toshadi. Allohni əslaş bilan qalblar aram topadi. Alloh subhanahu taala Qur'oni Karimda taqigan, istaizu billah. Ala bi zikrillahi tatma'innul qulub. Bilanglarki, allohni eslashi bilan qalbda arom topiladi degan demak mo'minlarning qalbi qandaq hojatlari bo'lsa deyalaydigan qalbdagi har xil dard alamlarni bayon qila oladigan shunda bir zotga muhtoj bo'ladi va şu zotni aslab qalbini shu zotni oldida to'kaverish bilan qalbi bir xil xotirjamlik shakllandi shuning uchun allohning so'zlarini rasululloh sollallohu alayhi vasallamning hadislarini o'zaro bir birimizga zikr qilishib tavsiya qilib o'tirish iymonimizni ziyoda qiladi qalbimizda xotirjamlik paydo qiladi chunki o'sha hozirgidek hammani tashlab chiqqan ha butun narsalarimizni tashlab chiqdi qarindoshlar hatto bizni qo'g'daydigan aka inalarimizni dadalarimizni tashlab chiqdik atrofimizni kofir murtadlar qurshab turibdi ustimizni ham kofir murtadlarniki uchquvchisiz yoki uchquvchilik aeroplanlar davomli uchib nazorat qilib turibdi qachoniki yo'qotsam shularni deb mana shunday minutlarda allohni aslash bilan tehamo xotirjamlik to'shimiz ham shunday bir yani allohdan iborat shunday bir kuchli zotning biz bilan har vaqt birga ekanligini eslab olsak qarindoshlar shu rasululloh sollallohu alayhi vasallam abu bakr roziyallohu anhu bilan yiroq g'orida tug'ov vaqtida uchinchisi Alloh bo'lgandek, beshimiz o'tag'ansak, oltinchisi Alloh urida qarindoshlar, ikkimiz o'tag'ansak, uchinchisi Alloh urida, yolg'iz o'tag'anmasak, ikkinchisi Alloh urida. Shuni xotirjam bo'lamiz. Shayx Abu Bakr radhiyallohu anhu sal xotirjam bo'lolmay ansirabdi. Chunki mushriklar asha Iroq g'ariga qo'g'lab keldi. Ya Rasululloh, ular shunda o'zining tapini qarshi bizni ko'rib qoladi dedi. Amaliyat ingiz ko'rib qoladi. Lekin Rasululloh sallallohu alayhi vasallam shu alloh subhana taoloninki o'zini qo'g'daydiganligi bo'lgan iymonning kuchligidan xotirjam turdi nima dedi la tahsan qayg'urmag'in ey abu bakri innalloha maana o alloh biz bilan birga dedi haqiqatan tarixni ko'rdik alloh qo'g'dab qoldi shundaqku shuning uchun qarindoshlar shunday bir xil mujohidlarni butun dunyo kofirlari xuddi payg'ambar sallallohu alayhi vasallam hadisida zikr qilgandek ana shu bir qoch tamoqqa o'lishib kelgandek o'lishib kelayotgan ha va ba'zi zaminlarimizni tatib olib bo'lgan ya'ni qolgan zaminlarimizga bosilib kelayotgan bunday bir paytlarda allohni eslash bilan qalblarimizni xotirjam qilib olmasak qarindoshlar tiyilib qolamiz shuning e, uchun qarindoshlar bir hadisni o'rtaqishib o'tib ketsak yaxshi bo'lsa kerak e, bizga munosabatli hadislar ekan bu payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bir hadisda shunday degan ekan bu nasoi rivoyat hadis bu İnne Şeytan'a ka'de li ibni Adem bi'etuluqi. Hakikaten şeytan Adam balları için bir neçe yollarda oturdu dedi. Demiş Adam ballarını tiyildir için bir kanç yollarda şeytan oturdu dedi. Keyindin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şundak dedi. Ka'de fi tarikil İslam. O İslam yolu da oturdu dedi. Andım dedi fekal tuslim ve tezeru dinek ve dine ebaik ve ebâi ebâik. Andın şu İslam yolda otlağandikin şeytan şu adam balırgı deydikin İslam keltirip sen özünün dinini ve ecdatlarının dini terk etemsen dep şeytan İslam yolda oturup insan balası müştak deydikin. Şuna olan insan balısı, fe'asâhu ve eslem. Bu şeytanınki bu sözüge asi olup yani o sözüge karşı çıkıp Müslüman boladı ki. shayton bu yerda qanday qildi mag'lub bo'ldi to'g'rimi shayton bu yerda mag'lub bo'ldi endi qarindoshlar alhamdulillah biz bu bosqichdan o'tdik inshaalloh ya'ni qanchamiz mushayda kichkimizdan boshlab bir diniy oilada cho'ng bo'ldik va yoki balog'at ketgandan keyin namozni boshladik masalan shariat taklif qilingan vaqtimizni o'tkazib namozni boshlaganlarimiz jiq oramizda haqni tushandiq deb shu vaqtlarda boshladik masalan yoki ota onamizniki majburligi bilan ko'si namozini o'qidik bo'lmas o'qimadik <clears throat> o'qisakmi cho'lsa qalbimiz bilan o'qimadik yoki haftalik yillik musulmon bo'ldik ya'ni haftada juma namoziga qatnashib qo'yib boshqa namozlarni tark etib o'zimizni musulmon sanab shu qilgan masalan qanchalik umrimiz shunchalik o'tdi yoki yillik musulmon bo'ldik juma kuni kirmadik yilni qurbon hiti bilan ro'za hiti kelsa musofir kishi o'qimasin bo'ladigan mustahab bo'lgan ikki hayit namozini o'qib qo'yib o'zimizni musulmon sanab yurdik masalan qanchaligimizdan umri shunday o'tdi shu kunlarda o'tdi demakchi shayton avval shu insonniki allohga islom keltirish yo'lida o'tirdi ekan endi undan qutulgan bo'lsak alhamdulillah deyishimiz shunama va undan keyin qaysi yo'llarda o'ltirdi buni diqqat qilishimiz kerak mana shayton insonninki islom keltirish yo'li o'tagandan keyin inson bu shaytonga osiy bo'lib ya'ni shaytonninki u ozdirish tiliga unamay islom keltirdi ekan ya'ni shaytonni mag'lub qildi ekan birodarlar anandan keyin shayton anandan keyin shayton islom kirish yo'lini to'sanmay mag'lub bo'lgandan keyin yana bu bal qo'yatmasdan shunama bir ahlam chekinib ketmasdan hijrat yo'lida o'tirdi ekan ya'ni musulmonlarni alloh yo'lida payg'ambar sallallohu alayhi vasallam va sahobalarning sunnati bo'yicha hijrat qilish yo'lida o'tirdi ekan deydi ekan shayton faqol tuhajir va tazaru arbak va samaak hijrat qilib sen ziminingni va o'zing erishgan shu nom obro'larni tark etamsan u muhojir degan nimaga o'xshaydi desa u bir otga o'xshaydi yuganni qayoqqa tassa shu yoqqa mangadigan bo'ysundirilgan bir otga o'xshaydi deb shayton bu yerda yana bir qiltaqni qo'ydi ekan Allah yo'lida hijrat qilmoqchi bo'lgan kishiga yana bir qiltaqni qo'ydi ekan sen hijrat qilamsan hijrat qilsang zimining qolib qoladi ayol bolalaring qolib qoladi erishgan nom obro'y huquqlaring qolib qoladi mol dunyolaring qolib qoladi mahalla ko'y urug' tuqqan hammani yodimizga soladi ekan qarindoshlar ya'nicha muhojir degan shu yurgan sirilgan qayoq haydi shu yoqqa mangadigan bir otga o'xshash deb ruhimizga hujum qiladi ekanda shayton har qaysimiz qarindoshlar hijrat qilib boqdiq vasvasalar kelgan qarshimizga shayton shu hujumlarni qilgan demakchi bu shayton payg'ambar sallallohu alayhi vasallam dedi hijrat qilmoqchi bo'lgan kishini yo'lda o'ltirdi ekanda islom keltirmoqchi musulmon bo'lmoqchi bo'lgan kishini yo'lda o'ltirib mag'lub bo'lgandan keyin yana voz kechmay hijrat qilmoqchi bo'lgan kishini yo'lda o'ltirib yuqoriga vasvasalarni qildi ekan alhamdulillah qarindoshlar allohning fazli bilan rahmati bilan bizning irodamizning chinliq mustahkamligi bilan emas allohning fazli bilan rahmati bilan biz bu nuqtada shaytonning tartibkisi mag'lub qildik alhamdulillah mana hijrat zimmada o'tiribdik alhamdulillah shu alloh subhana taologa jiqroq shukronasini keltirishimiz kerak shukronasini keltirish qanday bo'ldi desa qarindoshlar allohni dinini chin turishi bilan bo'ldi juma ig'zimizda subhanallohni davrish bilan amalni ko'rsatmaslik bilan ado bo'lmaydi ig'iz amal qalb kuchi birlashgan vaqtida undan keyin bu shukrani siroviz ado topadi amallarimiz allohni rizoligini ko'zlash va Allohning rizoligini payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning sunnatiga uyg'unlashtirish orqali bu shukrona ado bo'ldi. To'g'rimi? Shu chaqda biz anondan keyin Alloh subhanahu taolaning shu shaytonninki vasvasalardan bizni qutqizganligiga qisman, ha, qisman bir shukrona qaytargan bo'lamiz. Mana hozir biz hijratimizni, jihozimizni o'ltirib tiqirdashlar. Nima? Demak, Alloh taolo shaytonning bu vasvasasidan bizni qanday qildi? Qutqazdi. Shuning uchun bunun shukrona keltirishimiz kerak, birodarlar. Belli ching bog'laylik. himmatimiz ustun bo'lsin yiroqni ko'raylik buni bizni uchini ko'maylik inson va jinlar tarafidan bo'lgan ba'zi bir fitnalarga izib ketmaylik birodarlar fitna bor fitna tarqalib bo'lgan umar roziyallohu anhu roziyallohu anhu shahid bo'lgandan keyin fitnaning darvozi ichilib ketgan qarindoshlar bu fitna bor atrofimizni qoplab turgan bu payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning uni hadisidan chiqadi al fitnatu naima fitna uxlab yotquvchi La'anallohu man ayqadaha. Allohning la'nati bo'lsin shu fitnani o'yg'atgan kishiga da'vat payg'ambar sollallohu alayhi vasallam. Demakchi, fitna bor birodarlar atrofimizda. Atrofimizda bor. Uxlab yotgan deb payg'ambar sollallohu shunday dedi, bor ekan bu. Yo'shirinib ko'milib yotgan ekan. Mushrik kishilar o'yg'otadi ekan. Qo'zg'aydi ekan. Alloh taolaning la'nati shunday kishilarga bo'lsin deb payg'ambar sollallohu alayhi vasallam. Biz ham deymiz, fitnalarni qo'zg'at, muhojir, mujohid Ensarlarının kallısı fitnelerini taşlar atkan kişilerge Allah'ın lanet olsun. Şun kırdaşlar, en aşında kozgalgan fitneler sebeplik Allah subhanahu taala'nın ki bizni şu şeytanın vesvesesinden kutkuzup hicret simini akep koyganlıkıga biz naşkul kılıp kalamız. Şu fitnelerge ardışıp kılı sebeplik. shaytonning yuqorqi ikki vasvasasidan qutulgan bo'ldik ha ya'ni biz islom kelib turishdan burun avval qilib deb ketdik bir muncha kunlarni beshimizda o'tkazgan qarindoshlar to'g'rimi xato buni hech qaysini tan olmaymiz shunaqami hattoki shu balog'atga yetgan yoshdan tortib biz namoz o'qiylik degan bilanmi haqiqiy o'qig'anlarimiz qalbimiz bilan allohga bog'lanib turib ibodat kirishganlarimiz sanoqli qoladilar bundan qutqizibdi alloh subhana taolo yana islomga kirishda shaytonning vasvasidan qutqizibdi ikkinchisi esa hijrat yo'lida o'ltagan shaytonning shu vasvasidan qutqizibdi shu alloh taologa cheksiz hamdlar bo'lsin Ona diyeyim ki fe'asahu fehacer andın bu İbn Adem Adem balası yani İslam Kafir Panik'in Müslüman bo'ldi. Bu Müslüman ki, bu hicret yolu kılan vesveselerine asi uğradı ki. Yani ona könmeydi ki. Şunu olan hicret kılı dedi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Demek şeytan kaçıncı kıtın mağlup oldu ya? İkinci kıtın mağlup oldu. Elhamdülillah biz iki kıtın mağlup kıldık şeytanla. mushay kelib o'tirganligimiz o'zi shaytonni ikki qitim mag'lub qilganligimizningki ro'shan dalili summa qa'ada lahu bi tariqil jihad onandan keyin shayton endi o'sha ikki tarafdan mag'lub bo'lgandan keyin jihad yo'lida o'tirdi deydi nima shunga kelib qoldi endi tushunami chunki biz hijrat qildik nima uchun hijrat qildik kalimatullohi hiyal uliya allohning kalimasini ustun qilish uchun hijrat qildik tushunami demakchi biz qo'limizga qurol olmoqchi alhamdulillah oldik mana tushunami Demek cihat kılmakçı Allah'ın düşmanları bilen, Allah ve onun peygamberinin düşmanları bilen cihat kılmakçı. Şunu bu ayında kandak kıldıkken, kıltakını cihat yolu kurdukken, cihat yolu kemin kurdukken bu mandak çıkkanda. Şunu deydikken şeytan fakal, tücahi, sen cihat kılamsan, fehuve cehdun nefs vel mal. Cihat digen o, can ve mal ile kıldıgan bir iş bu. sen bu cihat yo'liga kirishsan boshqalar bilan urushsan o'ltirilasan shuni ular qanday qildi debdi keyin qaranglar mana shaytonning gapini qaranglar fatunkihu mar'a ayoling boshqalar to'y qilib ketadi Cihat qilsang cihat degan bu jon bilan mol bilan qilinadigan narsa bu urush qilasan o'ltirilasan ayoling boshqalarning qo'liga o'tib ketadi mana qaranglar mana shaytonninki yomon yerdan tutayotganini insonninki eng inchki nozik nuqtalarga hujum karala. qaranglar ama, keyindan shu seni belingni taqsim bo'lib ketadi egolanmaysan bu narsalarga erishgan shu chiroyli xotinu va shuncha jafotat topgan mol dunyolaring qo'lingdan ketadi deb shayton bu nuqtadan hujum qildi ekan alhamdulillah biz bu jihatda ham shaytonni mag'lub qildik chunki mana jihad qilyapmiz shundaymi oldimizda ham jihad qilib nurg'un birodarlarimiz shahid bo'ldi shundaymi shahid bo'ldi ayollari qolib ketdi mol dunyolar qilib ketdi lekin zoyib ketmadi shu ayol bolalari izzat bilan yashayotidi shu oiladan bir shahidning chiqqanligi xursand bo'lib xursandchilik ichida yashayotdi shular inshaalloh mana mana shu yigirma yigirma sakkizinchi qitim son radioga bir hamshirimizniki e, shu muaskarda yo'lda uchquvchisiz jas aeroplani tarafidan shahid qilingandan keyin yozgan bir maqolasi bor yigirma sakkizinchi son radioda mana islom keltirib hijrat qilib jihad qilgan birodarning ayoli yezibdi shu xatni shaytondan yuziga toza kachaslab qirilishimiz hamshirimiz alhamdulillah qarindoshlarimiz hamisha o'tirgan birodarlar bu nuqtada shaytonni mag'lub qildik alhamdulillah shunama nurg'un birodarning ayol bolalari bor bu yerda shular jihad da. Şeytan'ın bu vasvasasiga oldirib qolgani yo'q shaytonni bu nuqtada mag'lub qilaqliq faasahu fajahad bu Müslüman shaytonning bu vasvasasiga bu jihod degan jon va mol bilan qilinadigan narsa ham ayol bolalarning qo'lingdan ketadi deganga bu musulmon qanday fasahu fajahad u gapiga nima dedi siz shaytonning so'ziga osiy bo'ldi va jihod qildi va jihod qildi oxirida rasululloh sollallohu alayhi vasallam qala rasululloh faman faala zalik kimiki mana shunday qilsa yuqorqi shayton o'ltirgan yo'llarda qandaq g'alva qilsa kana hakkan alallah ey yudkhilahul cenne. Allah sana talağı tigişlik oldu, hak buldu, nemi tigişlik oldu ise, şu kişini cennet kirgiziştir. Müşişler kan kişini ben cennet kirgizimen der Allah özü geldiğini ile vaptı. Kırındaşlar. Arzuyumuz şu ha, şu cennet kiriş. Dünyanın cepa müşakkatlarından kutulup, kendindeki asman zimbilen doğru gidilen şu. Rahat paragat cennet giriş burada. Başka maksadımız yok. bu dunyo mujda jafo mashaqqatga fitnaga to'lgan dunyo bu mana rasululloh sollallohu alayhi vasallamning o'sha hadisi bo'yicha qarindoshlar biz hozir bir necha o'tgandir o'tib mana shu eng oxirgi jihod bosqichida turibdik jihodni qilib yetibdik mush yo'lda shaytonning vasvasiga ko'nmay shaytonning vasvasiga aldanib qolmay jihodimizni davomlashtirib birodarlar jang qilsak alloh yo'lida jihod qilsak va o'ltirilsak shahid qilinsak alloh taolo bizni jannatga kirgizishga kepilibdi birodarlar shaytonni biz ang haqiqatan to'rt tekis mag'lub qilgan bo'lganmiz biz avval mana shu jindan bo'lgan shayton to'rt tekis mag'lub qildi qarindoshlar anandan keyin buning insonlardan bo'lgan qo'shildi inshaalloh chuqur mag'lub bo'ladi chuqur mag'lub bo'ldi bular shunga yenilayotgan qarindoshlar bo'lsa qalbimizni niyatimizni saf qilgan holatda alloh taologa qarab bog'lanadi ham to'g'ri haq yo'l ustida ekanligimizga qalbimiz bir tiniq chuqur mutmain bo'lsin xotirjam bo'lsin qarindoshlar hozir eng zürür ish hozir buralarla kolumuz koral ile kafirinin geldiğini vuruş. En zürür periz olan iş müşüp kaldı hazır buralarla. Ras onundan boshqa nurgun mesela dunyoviy ilmlarni iliş masalan ha? Periz bo'lsin ba'zi bazı, bazı bir dini ilimlerin iliş. Bu hakikaten zürür. ammo hozirgi vaqt қандақ десе, зөрінің ichida зөрін tanlagan bir пәйтте тұрып hozir biz jiq vaqtimiz yo'q жоқ, пұрсытымыз айты Chunki dushman Andalus, hozirgi nom Ispaniya. Bu ziminga to'liq kirib bo'ldi. Undan boshqa Falastin, Turkiston sharqi, Sharq Turkiston va undan boshqa Afg'onistonni bulg'ab bo'ldi, nima bulg'idi va hozirgi payg'ambarlar diyori bo'lgan hozirgi o'ttiri sharq mamlakatlarini bulg'ab bo'ldi. Makka Madina joylashgan shu Saudiya Arabistonining atrofida askar turg'izib, yana bulg'ab bo'ldi. Qarindoshlar, demakchi, Bizden hazır başkışlarını oylaydıgan başkışlarını kılanı cık vaktimiz yok. Cık pürüstümüz yok. Karakçı üyümüzge basılıp kirgen vakti kanda kılamaz. Kanda kılamaz, oylap bakılık kirgen kanda kılamaz. Tohtaptı. Ben bir kitap görüp olayım. Ben seni teknikli kusurlarla yok ki bir dünyavi ilimine bir ügünüp gele olay turuptu. Deyimiz mi? Unamdı o. Hadi şu halette hazır. Aray sana bitken zimillerimizde ep buldu. Her hıl usullar yenilenişip ep buldu. Yeni köydüyse Bəzi zimlerimizde yopurilib kelyotdi. Bu vaqtda biz qo'limizga nima chiqsa shuni elib kofirni keyin chekintirishimiz zarur qoldi. Hozir jihodi talab emas, birodarlar. Yana haqni kengaytish jihodini so'zlash qilinmaydi aziz qarindoshlar. Jihod ikki turlik. Jihadu daf va jihadu talab. Qo'g'dirish jihodi Yana musulmonlar ziminiga bisib kelgan kofirlarni keyin chekindirish jihodi. Ikkinchisi jihodi talab. Ya'ni kufr ziminlarni tatbiq qilish, islomlashtirish jihodi. biz uningdagi yiroq hozir qarindoshlar jihodi talabdan biz hozir jihodi dafa turyapmiz jihodi dafa uddasidan chiqolmayapmiz mushunday vaqtida mushunday vaqtda zehnimizga boshqa narsa kelib qolmasin birodarlar zarur bo'lgan eng zarur bo'lgan narsa hozir jihod ulab turibdi qarindoshlar jihod bo'lib turibdi biz haq yo'lda to'g'ri yo'l ustida payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mujohid bo'lgan rasululloh sallallohu alayhi vasallamning ashoblari sahoba ikromlari mujohid bo'lgan ham payg'ambar sallallohu alayhi vasallam jihatlarga o'zi bevosita qatnashgan ba'zilar kichik qo'shinlarni aytgan va hatto o'zi doimo bir jihatda qatqanmaslikni orzu qilgan ham shu shahid bo'lishni nechrat nechrat orzu qilgan qarindoshlar shuning uchun bu jihad yo'lida qilamiz allohning payg'ambarining yo'lini tutqanimiz allohning payg'ambarining yo'liga ergashgan haq ustidagi kishilarning yo'lini tutib minayotganligimiz qarindoshlar bu shuning uchun biz kelib qolmaylik kallamizga boshqa fikrlar kelib qolmasin birodarlar va shaytonning en oxirgi sen jihod qilsang ayoling boshqani qo'lga o'tib ketadi mollaring taqsim bo'lib ketadi shoni shavkiting ketib qoladi sen tehi yosh yashaydigan vaqting bor seni tehi senda umid bor bir yosh sen qobiliyatli bir yosh mushayli kuni o'tib ketamda deb manda rasululloh qilib qolsa oldirib qolmaylik birodarlar oldirib qolmaylik buning uchun allohdan jiq so'raylik chunki insanın kalbini başqarib turuvchi Allah subhanahu taolo. Shun Rasululloh sallallohu alayhi vasallam chiqib duolarda ey kalplerini örüp körüp turuvchi, qalblarni o'zgartib turuvchi Alloh deb duo qilgan payg'ambar sallallohu alayhi vasallam duolarida. Shu birodarlar o'zimizga o'zimiz ega bo'lolmaymiz. Shuning uchun o'zimizga bak ishonch chiqib ketmaydi. Har vaqt Alloh yilli, Alloh o'zimizni topshirilish nima? Allohdan so'rab turli. Innamal a'malu bil xawatim. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam dedi. əməllərinin qəbul olunuşu axir qısabalıqdır. Yəni axirlik əməl olan biz axirətlikimiz belgilendir. Əməllərimizin axiri salih əməl olub qalsa, elhamdülillah bizim tutqunumuz qardaşlar. Şunama şeytanı təbdik məğlub qılğınımız. Əməllərimizin axiri facir buzuq əməl olub qalsa, bəyin qurbanlıqlarımızı zayi qılıb etdiklikimiz olub qaldı qardaşlar. Şunun üçün Allahqa yaxın turunu, Allahqa yelini. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bir hədisdə həm: "Ya Hayyu ya Qayyum, bi rahmetike əstəğis" aslih li sha'ni kulla va la takilni ila nafsi tarfata ayn. Mana o'sha oxirda nim deb desa, ko'zimni yumib ochqicha, shu anliq ishimni o'zimga tashlab qo'ymagin dedi. Demak, qarindoshlar, Alloh taolo bizni o'zimizga tashlab qo'ymasin. O'zimizni tashlab qo'ygan kuni ishimiz chatoq. Chunki biz shayton o'ltirgan yo'llarda Allohning fazli bilan, rahmati bilan, mag'firati bilan, kamoli qudrati bilan qutulib bu yerga keldik. Ko'zni yumib ochqichilgan bu yomon kichik vaqt qarindoshlar. Нәр қысқа уақыт осым Алла тала біздің өзіңіз шап қоймысын. Құлекал инсану заифа. Инсанат азиярды дейді қырнашла. Ва ма аутиту мина ілми илля қалила. Сілерге айт ілімнің аз қысын берілді деді. Яны зымында халифліктің ибарат мүшу ішін бежіріп мүшқ тегі шықлар ілім берілген. жоқ ілім берілмеген бізге. Аның кім біз әр вақыт Аллах мұқтарыш. Мүшу тіпелді қырнашла. Алла өзіңіз тәсіп қойса, біз азікенміз. Аз ілім берілікті, біз бітіп қаламыз. Шоң Аллах тала бізіне өзіміз тәсіп қоймысын. Şu Allah'tan her vakit sorayla, Allah'tan her vakit mağdıgan tutimiz, tutuduğan kolumuz, kırdıgan közümüz, fikir yürügüzdüğen zihnimiz, sokuduğan jürkümüz olab birişini tilaylı Allah Teala'dan. Bunun için şu Resulullah'ın kürsetken ben sünnetleri amel kılışık doğru kirdi. Aşında olsa kırdaşlar bizden galiba kılınımız. Ve şeytanın en ahirki cihat kılavat koçadağı koygan şu kıltaklarından biz salamat kutulup çıkanlıkımızı okuladık arkadaşlar. Şunun için alloh subhana taolo hammamizniki qalbini mustahkam qilsin niyatlarimizni durust qilib bersin amallarimizni oxirini solih amal qilib bersin va alloh taolo o'zi yaxshi ko'radigan bandalarning qatorida qiyomat kuni payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bilan sahoba ikromlar bilan siddiqlar bilan shuhadolar bilan va sabr qiluvchilar bilan qiyomat kuni birga qo'parsin va axiru davana alhamdulillahi robbil alamin Aziz radio anglagıcı qarindaşlar, diqqətinizlər İslami nəşiddə olsun. Ayfun sunturuşu gül əsəb əydid Qəni iman qəni haq qəni ətəkim mitib Ayfun sunturuşu كفاس أيدي قل إيمان قلها قل أتكمتي Yürekanda arata Musulmanlar zindanda مسلمات أخزبيلا فيقينا في الهدى Narişişul ülketsem yaşayan dinumuzda Erkek yok mu ümmetimde ya ki var imanda گونه بود آرموش خان بودی عزتی أنت الذي وقارك أشماس يقى بمعيك البنهي في شوق اسمتي أيقون صنت شوق كيف أسف أيدي Beni iman kılına Beni aca kim getir Ehli İslam haruzar işler her yer koçaydı Talep alim zindanda bulup nimeti منافق مارق ميدان بالجراح دوها يمضى عشق يشتم يوم أسار بسطك في ظلمتي آيب صمت شوق كرت أسف أيديك قيما قيلها قيلاتكمتي أيبوصنتوشو كلت أسلت أيجيت قيما قيلها قيلاتكمتي Köp esef eygit Qeni iman, qeni hak Qeni erkek kimmeti qani iymon qani haq qani erkak himmeti qani erkak himmeti qani erkak himmeti Aziz radio anlıqçı qarindoshlar, diqqatinglar shahidlar izlarida bo'lsin. مضيت ودربي شديد الصعاب مضيت بعزم كأسد غضاب Allah'ın bu düşmanlarına karşı duruşta hem de mücahitlerin birden bir e, g'alba qilib turoq kelayotgan bo'libmi bizni shu yaqinni yaqindan bersa kofirlar butun taraqqiyoti bilan mayli osmon uchilsin mayli yerdan kelsin shundoq taraqqi qilib ketgan bugungi vaziyatda e, bo'lib amerika e, kirgandan beri mujohidlarning asosiy bir unum bo'lib asosiy bir foydasini normal ko'ziga ko'rinayotgani hamda zohiriyatni endi shu fidoil birodarlarimizni hamda e, amliyatlari bilan bo'layotganda endi har qandig'imiz endi normalda tunib yotdik ham buni inshaalloh buni u басқа бір boshqa bir birodarlik qilibdi yoki mushunda deb xatni do'rab qilmasdan shu allohning dushmanlarini shu bir qanchaki zo'r дәрежеде qorshitib shuni qanchaki cho'ng bir zarba berib беріп ketib кетіп shu bir olloh rozi bo'lsa болса boshqa hech qanday bir umidimiz жоқ ислами имарет qilgan mayli E, bir kishilik amliyatimiz bo'lsin mayli bundoq bir cho'ng bir amliyatini qilishni endi shuni qilvag'inimiz endi allohu alam endi imorat tikilib bo'lgandan keyin endi o'girgisi alloh inshaalloh ajr ziyorat qilishga qodir chunki endi har qandaq odamning shu imoratda yashag'isi bor shu islomiy imoratda e, xotirjam e, yashag'isi bor u chog'larda sal mo'tidillarni kelib tushadi yashashni yaxshi ko'radi chunki xotirjam har jihatdan yaxshi bugungidek mushundoq qattiqchilik mushundoq bir kunlarda e, mushu amaliyotlarni qilib ig'ir ig'ir qilmasin alloh inshaalloh bizlarni shu sabr qadam qilsa hamda har qandig'imizni shu imorat yashig'isi bor bizni ham yashig'imiz bo'lsa boshqalarni ham yashig'isi bo'lsa hamma odamni shu imorat yashig'isi bo'lsa u imorat o'zligidan tikilib qolmaydi endi olloh qodir endi bizning amaliy qilish qilmasligimiz bilan u bir faqat bir ozroq bir sababini qilamiz biz yani bizning biror bir kampirni fatih qilib o'tishimiz yoki biror shaharni fatih qilib o'tishimiz bilan e, bu allohga shundoq bir cho'ng bir ishni bilan qilolmaymiz biz alloh hamma qodir shu bir rostchillar bilan kazzoblarni ayirish uchun bizni e, o'zini yo'lida jihod qildirib amli e, bo'lgandan keyin Allah şu mükafatını vermenden. İnşallah şu imaret tikilinişige hatırcam şu veteller yaşaşka bir türküm mümkünde kalka. Yüzünü kan bedelige meyle şu İslam şu buraderlerini olsun, meyle kırındaşlarını olsun, meyle şu cemaatini olsun, şunda bir künge eriştiriş için, şu kafirler şu zarbe için bir türküm şunda bir fidayı qarindoshlar mushuni qilmay endi o'zligidan tikilib qolmaydi shundoq man jannatning nozimmatlarini so'zlab bersa xuddi shundoqlar hozir ketgimiz kelib keldi yana hozir misharni shundoq o'ylab qolgan bo'lsak mana yesak ichsak e, bu dunyoning o'ziga xos bir ozroq bir nimasi bor muhabbati e, bor endi o'ylaydigan bo'lsak shaxsan e, bizni bu yer boshqa bir qiyinlib qolgan bir ishimiz sababli yo'ldan bunda yashasam yashaydiganman shu mandaq bir yashasammi bumi to'g'rigo allohni dushmaniga hujum qilgan holatga kelsam deb mandaq o'ylab qolmadik inshaalloh endi normal birodarlardan qilishmoqdak e, kamtiklarimiz yo'q inshaalloh putqulimiz e, sog' tanduruq inshaalloh oil bolalarim shaxsan meni bor e, mushundoq bir vaqtda inşallah şu dinimizni shu allohning rozi bo'lsin deb şu deganimizdek şu amaliyatni qila inşallah, şu Allah olloh razı rozi bo'lsa endi bu vatanda vatende qanchalar mayli bolalarimizga chidmayli mayli ota onamizga chidmayli mayli el og'inimizga chidmayli bu bir vaqtliq bir dunyo bu Peygamber alayhissalomning yeshini olsak oltmish şu en eng zo'r yasaq bir yuz yil yashayli ya'ni baribir chuqur ilmimizni tozalab Nasıl şu ölümde kandak uçuruşuş mu yani? Endi bu cihat ibadeti bizga xo'sh yoqsin yoqmasin cho'qim bu farzayn namoz ro'za zakot qandoq farz bo'lgan bo'lsa bu jihat jihat shundoq farz degan tushunda endi namozni o'qiydi ro'zani tutadi zakotni beradi endi lekin o'zini jinini berishga o'zini jinini endi shuni atash kelgan chog'da buni husli qilib endi bundoq qilmay mushundaroq bir fatiqi saqin bo'lib deb qolsa xatarlikmi endi undoq ibodatlarni to'y musulmon qiladimi qiladi lekin mushu jihod ibodatini e, mana mushuni qilgan chog'da mushuni qila olgan chog'da olloh haqiqiy rasululloh bilan kazzoblarni ayirishni iroda qildi dunyoda bir milliarddan ko'p musulmon bor deydi Şu bir milliarddan ko'p hammasini o'zini musulmonga nisbat berdi sen qaysi dinga isbot bo'lsa islom diniga namoz o'qishi mumkin abay degandek ro'za zakat qilishi mumkin lekin mana jihod ibodati kelgan chog'da bir milliarddan ortiq o'zan musulmon şu shu musulmonlar bu jihod maydonida nech o'nning yo chiqir yo chiqmaydi mana mushundan ko'rib olishga bo'ladiki bu hidoyat bu olloh buni insonlaydigan shu tavhididagi shu turkiyadagi vatanlikni demaydirlar vatanliklar o'zimiz bor deydi biz borolmaymiz deydi vatanliklar endi na sahudidagi turkiyadagi shu kap olimlarimiz ular nimada endi shularni o'ziga bir o'zini o'ziga fatvasi bor endi shular shuni to'g'ri deb biladi biz alhamdulillah olloh bizlarni to'g'ri topmaydiganlardan shu o'zini shu bir qo'shinda o'zini dinni ustun qilgan bir qo'shinda shu sap chiqibdi shu saplardan qiysin alloh ko'p uchraydi bizning necha o'n odamning shehid bo'lib ketishi bilan necha o'n odamning zahmi bo'lib ketishi bilan bu bu yo'l to'xtab qolgan yo'l emas endi bu tarixdan shundoq bo'lib kelgan shu payg'ambar alayhissalom shu chiqqan bu jihodga shu man shehid bo'lib ketsam endi bu vahiy to'xtab qoladimi va yoki bu musulmonlar kim yetakchilik qiladi demay shu bir islom shundoq bir haqlarga butun dunyoga bir yuzilish qilinmayotgan vaqtda shu payg'ambar alayhissalom qilgan jihod bu endi hozir butun dunyoning har qaysi joylarida allohning mujohidlar allohning dinini urush qilyotdi shehidlar to'g'ri endi shiit bo'lmas şu zəhmi qonmay, özünün adam bilgəndə qonmaydı mı? E, bizim arzuyumuz bu o. Başka bizim arzuyumuz var. Bizim fakat şu arzuyumuz ya ki şu vetenler fethi oldu, şu Allah'ın kanunu, he, kanun buldu, şu kanunun aslıdır yaşayınız. Ya ki şu biz arzu kılgan, şu şehadet yiyorsunuz. Bak şu ikisinin başka emez. Hem Müslüman da bizim tarih kılan istersen kılsın. İnşallah Allah'ın kuraydı onun için. bizga shundoq bir berilgan necha milliard musulmonning ichidan necha o'n mingga birdan to'g'ri kelishi mumkin yani biz o'zimiz bu yerga kelib qurollarni ko'tarib shu amaliyotlarni qilib o'qastimizga mandaq xotirjamligimiz bilan dunyoning har qaysi joylariga bu allohning qur'onini aniq ko'ydiryapti payg'ambar alayhissalomning hujjat bermiz dehqon mana biz har qandaq vaqtda buni esimizdan chiqib ketmoqmiz endi biz endi o'ylab hammamiz amaliyot qilsak farz qilsak qilsak shu deb ketsak bu yo'lning oxini kim davomlashtiradi mani öyle qolsak bu bunlar. Abi obiyan aytgandek payg'ambar alayhissalom Şu iman etgan şu musulmonlarni bütün dünyanın en yer kofir alette. shu ozgina bir musulmonlar bilan shu kofirlar qarshi shu chiqqan jihod bu jihodlashamanda g'alaba qildi hozir ilib aytsaqmi shundoq bo'lyapti mana amerika qirq ellik davlat bilan birlashib keldi butun kuchini ishlatyotdi qandoq bo'ldi bugungi kunda oxiri mana burunqini o'zimizga singdirolmasakmi mana man hozir man o'n yil mobaynligini hammaga o'ylab birodar buni chuqum allohning bir yordami bor bo'lishi amerika aytadiki bu bizni bugun taraqqiyotimiz bu afg'oniston urushida bu tog'liqqa mos deb dedi endi nima uchun mos bu endi buning maskan bo'lsa ma bugungi kunda suriyaku shahar urushi tog'liq va shahar urushi uchun biz buni bunidan bir ibrat olishimiz kerak bu shahar urushidimi mag'lub bo'ldi mushunaa kofirlar butun kuchi bilan yordam beryapti ham yana yordam bermiz deb bo'shab qolgani yo'q kofirlarni musulmonlar o'girlab o'girlab mana bugungi kunda mana afg'onistonni olib aytsak yil ichida ulug'ini o'lib meyit bo'lib mushu qutlanmaydigan bir iqtisodiy krizda tarqirib ketib bugungi kun kelgan chog'da orqa qaytdi orqa qaytmay amal yo'q yani normalda biz mana uylarni ko'rib turibsizlar tapqinimizni ko'tarib o'tib boshqalarni anglashimizda amerika askarlari zakka bilan turmish shu qo'rqinchini tilimizni shundoq qo'rqib boqsin olloh shu qo'rqinchini bizdan ko'tarib o'tmasa bizni asirga tushib qolishimiz mumkin zahmi qolishimiz mumkin bunun da çoxum Allah'ın müsi yardım, yardım bağlanır. Mel bu cihetten desin. Mel şu izlivatan Müslümanların şu izvatı da, he, şu doktorhanelerde şu olman narisiydi vallahi ilip taşınmadı. Mel öyleydi bu Şaka vatanını ilip etsak, sakal koyunmaktan. Mel özünün bir izzet olmasını icablanmaktan. Şundak ayalla, şundak erlemene. Yaşayanlardı da. Hakiki o'zini bir izzat hurmatida yashayman bu nima uchun endi shu allohning allohning rasuli ko'rsatgan shu jihatni tashlab qo'ydik endi bizga o'zir yo'q endi shu olloh qur'onni tanigan e, shu necha e, turli kishidan boshqa odamga qat'iy o'zir yo'q bugungi biz tarbiyan bo'lgan endi buni biz kofirlar taraq etib ketdi kofirlarning kufuni jiq kofirlarning qur'oni o'g'ar biz bir oz sonliq odam qilsak qandoq buni taqobil kelalaymiz deb bundan ushlab qolsa bo'lmaydi vatandagi birodarlar agar osmondagi birodarlar bu yerda markazlari bo'lsin boshqa yerlari bo'lsin emniyetlik chiqmaganimizdan ozroq bir iqtidorimizni ishlatib olganligimizdan faxrlanib qolmaydi men nimanchilar xizmat qilganman hukunim borgu mundoq aytib qolmayli shu xizmatni qilish shu iqtidorni sizlarga bergin birodarlar har birimizga ayrim ayrim bergin biz shuni qilmaydi nakar bo'lamiz uni tashlab qo'ysak unidan o'rinli qilsak shuni yushirsak bo'lmaydi o'zimizni taqsirvani chiqarmasak o'zimiz taqsirvani yushirib olsak biz o'sha rasullarmi yolg'onchilarmi qiz imkonni yetishi amaliyot yani ko'p qilib birodarlarga nasihatni qilib unutqonmaylik birodarlar bir birimizni nasihatni ko'p qilaylik chunki nasihat bir birimizni tavsiya qilish bilan bir birimizni to'g'ri yetaklash bilan bu cihatını shundoq qilganlar shu shehidlar ko'p bo'lgan bilan bu tuyab ketmaydi necha million milyar Müslüman musulmon deb o'yib qolyapti bu tuyab qolmaydi ma'noda sust qolmaydi bunida bu ko'p basa, bu şehit bo'lib ketsa har tarixga kirish ikki ming bu o'n tarixga ketish yigirma odam deb hesabat hisobot qilib qolsak buni xatolik bu tarixdan buran shundoq öz boshlangan borgan sari bu chayniganga o'ynabki xabarni ilib aytgandek mana necha yil oldin necha yetuq hozir necha bo'ldiq biz kelganda necha yetuq mushuni burunqiga biz bir e, o'ylayolmasak yaqindan bunaqaga bir o'ylaylik shu shahidlarni qonlari bilan shu shahidlarni bergan bir badallari bilan bizni kunimizga erishib xotirjam mushalarda o'tiribmiz birodarlar hali yerimiz berib kelaveramiz hammamizda qurol kim musha chiqib bir puldan hijolat bo'lib qoldi kumush ochiq bir quroldan hijolat madem qoldi madam qalbi boy bu yerda barliq g'imimiz allohning rozisi buni unutolmaydi biz hozirgi ma islomdagi ma musulmatni sal suqlashib Allah olloh buni bagin olloh o'z ilvilishi qodir bak asan allohga bak asan ilvilish alloh bak asan salla suqlashib qolsak boshqa bir ham chiroyli ko'z gunohli ko'z tugash hammamizdan alloh rozi bo'lsin آخر دعوانا الحمد لله النصر إلا بزحف الركاب وخوض غمار المعارك عيسى وثوروا على الكفر نسل الكلاب ولا ترهبوا الموت وامضوا سراعا إلى الخلد تلقوا جميل المآب Aziz радио аңлығычы қайрындашлар, диққатыңлар радио аңлығычыларымыздың юрәк сөзі де Bir qarindoshimizning ma'lumotiga ko'ra, Қашқар Марал Беші Сәйріқ Бұя езісті, әзіз қайрындашларымыз ел бешеде жихад әмілейдеде шәхид болған мұрадарларының жихад ибадетінің давамыны еліп барған вә бәзі қайрындашлар Алла халысы шәхид болған. Алла бұл шәхидлерінің шахадетіні құбыл қылсын. Амин. Bu ibadetlerine devamı kılsın. Amin. aziz birodarlar bizlarchu biz davomliq ashundaq shir yurak qarindoshlarimizning jihad ibodatining doimliq anglag'uvchilari va ko'rarmanlari sifatida tomosha qilib shulardan faxrlanib yuraveramizmi yoki ana shu qon ichida yotgan shahidlarimizdek alloh bilan qiladigan tijoratimizni boshlab olamdiq uyqumizni ochayli behuda qo'rqinchli o'lim bizni topqicha biz sharaflik izzatlik o'limni izlab topayli Allah Taala bizgə məqbul şəhidlikni versin və bizni doğru yolda hər vaxt müstəhkəm qılsın. Amin. Qənə əmisi biradərlər, belimizgə iman kəmərini məhkəm bağlaylı və boşaşmasdan aşı şəhid və mücahid qarindaşlarımızda kafir və münafıqlarını yer çişlətiş üçün atlanaylı. Əşi qarindaşlarının sepəgə verib qətlaylı ki, kafir münafıqlarının sepədə özümüzünü bilməsdən turub qalmaylı. Allah saqlasın qarindaşlar. Qarindaşlar, tag'utga kofir bo'lib allohga mo'min bo'lib yashayli alloh taolo qur'oni karimda shundoq deydi kimki tag'utni yana allohdan boshqa barcha mabudni inkor qilib allohga iymon aytadigan u sunnas mahkam tutquni tutgan bo'ladi alloh bəndillərinin so'zlarini anglab turg'uchidir ishlarini bilib turg'uchidir Ey alloh bizlarni o'z dininin xizmatkorlaridan qilg'in Amin. Kafir, munafiq va ularning malay bandalariga ikki kəlmə so'zimiz ey kafir munafiq murtatlar anglashyotamsan adolat haqqoniyat qilishlari sanlarning bo'yinlaringda ham o'ynatiladi inshaalloh har qaysining sesiq topillaring jahannamda bizning shahidlarimiz jannatda ha shuni bilib qo'yishqinki buni biz emas butun olamlarning parvardigori olloh shundoq deydi sanlar buningga qandoq qarishsan bizda shundoq bir tamsil bor kalaning beshig'i kelgan kun muzayning beshig'imi keladi Aldirab ketishma sabr qilib saqlab turishqinki sallarning navotin kelguncha obdan yashab o'lish oxiratda sallar muddatsiz qamoqqa ilinishsin yeyishlaring va ichishlaring ishchinglarni atomdek balki uningdan kuchli holatda portlatib tasma tala qilib tashlaydigan zaqqim va harorati bak bak yuqori bo'lgan qaynoq suv va poyisha xotinlardan chiqqan yirin, zardab va issiq qonlardir. Senlarning yemakliklaring nima degan yomon? Qani kelisha, senlarga deydiganimiz bizga qarshi butun yordamchi kuchlaringni to'plash va bir daqiqa orom bermay harakatlanish, cho'qim shundoq qilish. Shaytonlaring ham shundoq degan bo'lg'ayti. Ammo shaytonlaring buning oqibatini uqmaydi-da, ha, uqmaydi. Senlarning igan iblis la'natidir. Bizning egimiz o'zlaring bilib turishqiningdek olamlarning Rabbisi Allohdir. Allohu akbar. Ey harom tamoqlar, gepimga obdan quloq selib, navbatinglarni kutib turinglar. Amisa ha, xayr xo'sh. Har islom kuchaysa, u yoqqa o'tib olamiz deb o'ylab qilishma. Bilishamsanki, o'tib olamiz degan tarafda kimlar bor? Bilib qo'yishqin. u tarafda senlarga ahllaringga hech qanday ziyon solmagan gunoyi faqat robbim alloh deganligi uchunla har qaysin xohlaganingcha zulm silib o'zini ahlini ota onalarini qon yig'latgan senlarga tish tirnog'igacha o'ch bo'lib ketgan shu shir yurak o'g'lonlar bor senlarcha o'tib o'lishingga fursat bormikan cho'chirini ham sanashma afsus u vaqtda senlar o'limga mahkum ey la'natgardilar ko'p o'ylab ketmanglar noita osonla o'lisizlar faqat golpichoq bilan to'rt beshni g'iydaymiz xolos aziz radio anglag'ich qarindoshlar diqqatinglar xalqaro va rayon xabarlarida bo'lsin mujohid yigitlar islom shirlari qo'lida quroli bilim izzati Suriyada islom qurolliq tashkilotlari birlikda tashkillaydiganligini jekarildi. Suriyada urush qilib o'tgan 7 asosli islom qurolliq guruhlari birlashib, islom qo'shini tashkillab, birlikda Suriya murtad hukumat armiyasiga qarshilik ko'rsatib, islom davlati yana xilofat qurishga birlikda kuch chiqaradiganligini jakorlagan. qalblarni boshqurg'uchi Alloh musulmonlarning qalbini birlashtirib bersin. Suriyada mujohidlar murtad hukumat mulkligini ishg'ol qildi. Suriya insoniy huquq faoliyatchilarining bayonotidan ma'lum bo'lishicha, mujohidlar Suriyaning cho'nlichligini ishg'ol qilib, murtad Bashar Asadning barliq yerlik ham neft zapisini yuzib etgan. Agar bu qamal davomlashsa, murtad Asad qismlarining yuqori darajada mashinalashgan harbiy harakati butunlay import neftga tayanishga majbur bo'ladi. Әммәге қадыр Рәббіміз Аллахтың сорайлық ки, Аллах шу қиырындашырымызны сабатлы қылсын. Амин. Қытай рәсми сақчылары Серпия вақасыда қолчымақчы сақчыларына қалқан шыпызды қолланған. Мәлім бұл үште, вақай 100 берген күні ұскыраты скратыбекіз запас құрал ва оқ rasmiy saqchilarga to'liq qilib tarqitib berilgan. Faqat qo'lchimoqchi saqchilarga qurol berilmagan. Ammo mujohidlarning hujumi boshlanganda rasmiy saqchilar binoning ishkini taqvolash orqali bir tarafda mujohidlarning oldini to'sgan bo'lsa, yana bir tarafdan o'zlarining qo'lchimoqchi saqchilarining bino ichiga qechib kirishiga fursat bermagan. Tajovuzchi kafir Xitoylarga setilib, o'z qavmi vataniga xiyonat qiladigan bunday xoinlar dunyo va oxiratda xor va sharmandalikda qolgusi inshaalloh. Ispaniya soti Xitoyning sobiq amaldori Xojinta qatorliqlar ustidan tutish buyrug'i chiqardi. ispaniya soti xitoy sobiq amaldorlardan olti kishini insoniyatga qarshi jinoyat o'tkazish qilmishi bilan ayblab ular haqida tutish buyrug'i chiqardi ispaniya kriminal soti tutish buyrug'i chiqargan xitoy amaldorlari xitoyning sobiq raislaridan xo'jintov va jangzimin sobiq министри ministri lepin chavshi qatorliqlar Илгири ilgari tibat вазифа vazifa o'tagan chen koyan uchun qatorliqlar mazkur sot ilgari sharqi turkistondagi tajovuzchi xitoy bosh amaldori Wanglachuan ustidanmi tutish buyrug'i chiqargan edi. Xitoyning Anxuy o'lkasida necha ming dehqon zo'ravonlik bilan yer egilishga qarshi namoyish qildi. Xitoyning Anhui o'lkasi Tayxi noyisida necha ming dehqon noyilik hukumat binosi oldiga to'planib, zo'ravonlik bilan yer egilishga qarshi norozilik namoyish qildi. Ma'lum bo'lishicha, Tayxi noyisiga yangidan partikom sekretari bo'lib tayinlangan amaldor dehqonlarning yerini zo'rlik bilan egilishni tashabbus qilib, qonunsiz qilingan qurilish nomida dehqonlarning neçə yüz eğiz üyünü öyrətənliyi və dehqonlarni ma'lum uy savdogari tarafidan selingan o'ltiroq uylarni setib olishga majburlanganligi sababidan noyi tavasida uyi chiqib etilgan va ko'chishga majburlangan uch kantdagi necha ming dehqon noaylik hukumat binosi oldiga to'planib norozilik bildirgan tayxi noaylik hukumat dehqonlarning norozilik namoyishini bostirishga zo'r ko'lamdagi saqchilarni avatganligi uchun namoyishning davomi dehqonlar bilan saqchilar o'tirisidagi to'qinishga aylanib bir qism dehqonlar tutqun qilingan eronning livonda turishliq elchixonasida portlash yuz berib 23 uch murtad kofir o'ldi livan poytaxti berutning janubiga joylashgan eronning livonda turishliq elchixona atrofida ikki qatim portlash vaqasi yuz bergan bo'lib Bexatarlik tarmoqlarning aytishicha, portlashda 23 murtad kafir o'lgan va 146 yordar bo'lgan hamda Alxon binosi vayron bo'lgan. Portlash yuz bergan Janubiy Beyrutga qasosligi Shia kafirlari o'tiroqlashgan. O'tgan kecha oyda Suriyadagi mujohidlar mashina bomba va boshqa bombalar qilib, mazkur rayonga uda bir nechta qitim hujum qilgan. Eronmu murtad bashar asadning asosli qo'llig'uslaridan biri bo'lib 2011 yildan boshlab murtad suriya hukumatini mablag' va qurol bilan ta'minlagan navbatda abdulla aslam brigadasi mujohidlari portlatishga mas'ul bo'lganligini jakarlagan. alloh bu murtad kafirlarning ziynini texmi qilib tarsin amin somali mujohidlari somalidagi soqchixonaga hujum qildi somali mujohidlari somalining o'rta qismidagi bir soqchi idorasiga hujum qilgan natijada 22 murtad soqchi o'lgan va oz deganda 17 ikkisi yardar bo'lgan bu qatam hujumni o'z ko'zi bilan ko'rguvchilarning deyishicha al shabab mujohidlari avval mashina bilan kelib saqchi idorasining kirish ig'izini portlatgan ondan 4 mujohid qarindoshimiz saqchi idorasiga bo'sib kirgan hamda ichidagi saqchilarni o'q tutgan Allah yolida o'zini fido qilib dushman qatiga bo'sib kirgan bu mujohid qarindoshlarimizdan Alloh rozi bo'lsin. Misrda mashina bomba portlash vaqasi yuz berdi. Misr amalliq saqlash amallarining yetishicha Sinay rayonida mashina bomba portlash vaqasi yuz bergan. Bir fidoi qazanishimiz mashinani haydab navbatlashib aram elayotgan askarlarning yanında portlatgan. Natijada murtad askardan 10 o'lib, 35 yaralangan. Bu askarlar 2-chi dalarimizga ta'ba bo'lib, Shimoliy Sinay rayonidagi qurolliq mujohidlarning asosli kuchlariga zarba berdi ekan. Allohdan Misrdagi mujohid qarindoshlarimizning jihodiga barakat ato qilishini so'raymiz. Amin. Қытай тәжауызшылары өтініміз Шарқы Түркістанда маңыр еліп барды. Қытай азат қармесінің аталмы Шинжан әрбе районыға қарашлық қысымдары өтініміз Шарқы Түркістанда құрығылық өә армия бірләшіні маңырыны еліп барған. Маңыр Алахида әрекет қысымы, топчы қысым, құрығылық армиясының ауяпсия әтірді, башқұрымдыған бомба, alohida istixborot va elektronlik razvedka qatorli qismlarning qatnashishida o'tkazilgan lekin ma'navarning qachon qayerda ilib berilganligi kim nishon qilinganligi va qanchalik askar qatnashganligi qatorliq tafsiliy ahvollar tilga ilinmagan holbuki mazkur manevrning yaqinda sharqi turkiston mujohidlarining tiyananmin maydoniga hujum qilish va to'qqiz qarindishimizning maralbeshi seriquya saqchi punktiga hujum qilib uch saqchini o'ldirgan bu paytga to'g'ri kelishi kuchli diqqat qo'zg'adi xitoy hukumati tiyananmin hujumidan keyin yana atalmish shinjang harbiy rayonining qo'mondoni pingyoni vazifasini elib tashlagan sharqi turkistonlik mujohid qarindoshlarimizning Қажауызчы Қытайларға арқ-арқыдың қақшат құч зәрбі беріші, Шарқы Түркістан жихатының еңі бір басқышқа Аллы бұрын кіріп болғалықы, ва Аллахның мүсіртінің хақиқатын еқін ішкерлікеге очық бір бешарын. Qarindoshlar, Allohdan sabot so'rayliki, vatanimizda islom bayroqi laqildaydigan va bizning o'z yurt makonlarimizda Allohning qonunini yurgizadigan kunlar fat yaqinda yetib kelgusi inshaalloh. Amerika va Afg'oniston murtad hukumatı bexatarlik hamkorlik kelishim loyihasi tuzdi. Amerika davlat ishlar ministri Jon Kerri Amerika bilan Afg'onistonning amerika qismlari 2014 yili afg'onistonni chekingandan keyingi bexatarlik hamkorlik kelishim loyihasida fikr birligi hosil qilganligini e'lon qildi kelishimga asosan 2014 yili amerika qismlari afg'onistondan chekingandan keyin amerika 2024 yilgacha davomli afg'onistonda harbiy bazasini saqlab qoladi biroq afg'oniston murtad hukumat bayonotchisi aymaz fayzining oshkorlashicha kelishimda 2014 yildan keyin Amerika qismlarining faqat favqulodda ahvollarda oltiraq rayonlarda harbiy harakatga qatnashishiga yo'l qo'yilgan. Ammo murtad hukumat ichida kelishimni qachon tasdiqlash masalasida ixtilof yuz bergan edi. Amerika mazkur kelishimning bo'yicha tasdiqlanishini talab qilib, kelar yili qolmaslikka ogohlantirdi biroq murtad karzoyi buning qarshi chiqqan karzoyning bayonotchisi aymaz fayzi buningga qaral bekitilmaganligini ta'kidlagan obama hukumati bexatarlik kelishimi bo'lmasa kelar yili o'zining afg'onistondagi barliq qo'shinlarini chekindirib chiqadiganligini bildirgan Allah xohlasa az muddatdan keyin biz afg'oniston murtad hukumatining yemirlaganligi va nasaralardan bo'lgan amerika kofirlarining sharmandalarcha qochganligini ko'ramiz murtad kofirlarning kelishimi qilchi foyda bermaydi albatta xitoyning kunming shaharida portlash voqeasi yuz berdi xitoyning yunnan ukisining kunming shaharida bir do'kon portlab ketgan portlash voqeasi yuz bergan do'konning ichida nurg'un gaz tug'i bor bo'lib portlashda ikki xitoy o'lgan va ikkisi yaralangan bu portlashda bir qancha avtomobil kuyib ketgan. Shuning bilan birga ko'chaning qarshi tarafidagi turalg'ularmi ma'lum darajada ziyonga uchragan. Voqeaning kelib chiqish sababi tehi aniq emas. Xitoyda gaz yo'li turbisi portlash voqeasi yuz berib 55 Xitoy o'ldi. Xitoyning sharqidagi Shandong viloyatining Chandao rayonida gaz turbasi portlash vaqasi yuz berib, hozir qadar o'lganlar 55 ketgan, 166 odam yaralangan. O'lganlarning ichidan 6 nafari o't o'chirish xodimlari ekan. Portlash yo'l ostida meydon kelgan bo'lib, shiddatli portlash natijasida yo'lda cho'ng'irlik paydo bo'lgan. va atrofdagi uylar og'ir buzg'unchilik uchragan hamda kichik avtomobillar xuddi o'yinchoq o'xshash o'rilib ketgan portlashdan keyin bu rayonda yashaydigan 18 ming xitoy boshqa yerlarga ko'chirilgan xitoy doirlari abdulashapla vaqaning terrorlik harakat emasligini e'lon qilgan alloh dinimizning ashaddiy dushmanlari bo'lmish bu xitoy kofirlarini har xil balolar bilan halok qilg'usi bu tajovuzchi mulhid kofir xitoylarning kuni oz qoldi inshaalloh Pakistan'da bomba hujumi yuz berdi pokistonning karachi shahrida portlash yuz berib yetti odam o'ldi va 40 odam yaralandi. Karachi shahrida yuz bergan bu qatimqi portlash Shia kafirlari zich o'ltiraqlashgan mahallada maydonga keldi. Mas'ul doiralar bir motosikletga qo'yilgan 3-4 kilogramm og'irlikdagi portlatuvchi moddaning yiroqdan tizginak orqali portlatilganligini bildirdi. Portlashning ta'sirida atrofda og'ir buzg'unchiliklar yuz berdi. Rabbimiz Alloh bu ozg'in Shia kafirlarini o'zi jazolab bersin. Amin. Urumchida sakal qo'ygan kishilarga benzin sotmaslik yo'l qo'yilgan. Tiananmen voqeasidan keyin vatanimiz Şarkı Turkistonning Urumchi qatorliq joylarida sakal qo'ygan musulmonlarga benzin sotmaslik xutirshi tushirilgan. boyan bo'yon Urumchining Tangritog rayoni va Saybog rayonining bexatarlik tarmakları benzin punktlaridan abdomobilleri uchun benzin olgan 20 dan ortiq saqal qo'ygan musulmon qarindoshlarimizni tutib ketgan. sırtkı sirtqi joylarda benzinlarga bo'lgan nazorat kuchaytirilgan bo'lib, o'zlari joylashgan joylardan 10 kilometrdan ortiq yerga bormoqchi bo'lganlar benzin sotib olish uchun yerlik soqchixonlardan ruxsat xati olish kerak ekan ma'lum bo'lishicha yaqinqi vaqtlardan buyon soqol qo'ygan musulmon erlar ro'mol ortgan va hijoblangan muslima ayollarning jamoat so'rlariga kirishiga chek qo'yish texmi kuchaygan edi ey alloh zulmda qilgan bu qarindoshlarimizga o'zing yordam bergaysan biz mujohidlarning shu qarindoshlarimizni tezroq qutqizib chiqishimizni oson qilgaysan shundoqla shu qarindoshlarimizga kofirlarga qarshi jihad qila oladigan iymon va g'ayrat shijoat ato qilg'aysan amin hurmatli radio anglovchi qarindoshlar bizning turbat adresimiz www ya'ni www chekit n e t Bu haftalik anglitishimiz mushu yerda oxirlashdi. Kelarki haftalik anglitishimizda ko'rishguncha Rabbimiz Allohdan sizlarga va bizga xotirjamlik tilaymiz. ishlarimizning unumli davomlashishi uchun solih duoda bo'lg'aysizlar vassalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh Kel dostum qidilg'in izzat sepiga mustahkam shart bo'lib olg'an yuraylik Bu cihat batıdır ta ki kıyamet Yürüsün cehenni İslam'ın nuri Gel dostum gidilgin izzet sefiye Müstekem şart bulup Allah yüreğini Bu cihat batıdır ta ki kıyamet Yürüsün cehenni İslam'ın nuri Mücahit yiğitler İslam şirleri Kolunda Kur'an-ı dinler izzeti خواهیشی قلمفت و قرآن بیانیم کسی و شهادت الله رزاشیم مجاهد دیگید در اشتاب شرمنی قول دا قرآن دنیا ازدیم خواهیشی قلمفت و قرآن بیانیم کسی و شهادت الله رزاشیم خواهیشی قلمفت و قرآن